الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله و بعد مطالبی که در صبح تا حالا خوندیم در سه جلسه گذشته اولیش بحث توحید عبادت بود که توحید اولویت که معلف کتابش آغاز میکنه بعد رفتیم به معنای عبادت حقیقت عبادت و بعد رفتیم به قوم نوح علیه السلام که چگونه در شرک افتادن بعد رفتیم به بحث قلوب در صالحین تعظیم تعظیم صالحین عباد اولیای خدا اینها مطالب که از صبح بهش پرداختیم بازم مطالبی است که انشالله در ادامه همین بحث خواهد اومد که میخونیم يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل فدعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا فاهمینی که توحيد رسالة أنبياء توحيد عبادة عبادت بوده فهمیدیم بل فهمیدیم و شرکی که اون امت ها درش افتاده بودن چه شرکی بود شرک در عبادت اینو که فهمیدیم بعد میگه الان فهمیدی که اون توحیدشون توحید ربوبیت و توحید علمی اعتقاد در افعال و اوصاف خدا نجاتشون نداده فهمیدی؟ ابو جهل ابو لهب توحیدشون به دردشون نخور فهمیدی؟ فهمیدی که فرعون و و بها و سیخنت انفسهم فهمیدی توحیدش به دردش نخورد فهمیدیم درسته؟ توحید رو فهمیدیم نقد توحید رو فهمیدیم توحید توحید عبادته چی نقدش میکنه شرک نقدش میکنه اونها پس توحیدشون رو نقض کردن و مشرک شدن حال از اون زمان از اون مشرکین بیان به عصر خودمون کسانی که لباس دین پوشیدن کسانی که از مردم بیعت میگیرن دست میدن مرید میسازن مرید پرورانی میکنن و اتباعشون میگن ما اعتقاد تو شیخمون داریم اتباعشون میگن ما اعتقاد تو شیخمون داریم اعتقاد تو چیش داره اون اعتقاد تو چیشه اعتقاد تو وجودشه تو روحشه اینی که اون عالم که بیعت باش داده منزلت و جایگاه پیش خدا داره داش مستجابه مستجاب و دعوه است این که از علم غیب میدونه این که با خدا رابطه داره اعتقاد تصوف در شوخشو علماش اونهایی که ارادت بهش دارن ارادت و اعتقاد پیش خودمون بیشتر این کلمه حساب میگه یا میگن من توش اعتقاد دارم میگه یا من ارادت دارم یا میگه من مریدشم این کلمه مرید و ارادت و اعتقاد در یک بابه در یک بابه یک اعتقاده کدوم اعتقاده همون اعتقاد ابو جهل ابو همون اعتقاد نمرود و اتباعش همون اعتقاد فرعون اتباعش اونها اعتقاد داشتن در روحانیات که روح خدا یا روح ملائکه در اونها حل شده فکر نکنید مشرکین اینقدر نادان و احمق بودن که نمیدونستن اون چوب اون سنگ اون خاک نفع و ضرر این اینقدر جاهل نبودن ها فکر نکنیم فکر نکنیم اون بوتی که سنگ جلو خودشون گذاشتن اعتقاد تو ذات سنگ داشتن نه اعتقاد تو روح اون ملائکه که در اون حل شده روح خدایی که در اون بت حل شده در اون شخص حل شده در اون جا حل شده اعتقاد برکت در ذات اون چیز داشتن اعتقاد به خود سنگ نداشتن اعتقاد به وساطتش داشتن اعتقاد به جایگاهش داشتن به جاهش مقامش به برکتی که خدا در اون گذاشته به خاطر همین بهش تبرک میجوستن به ذاتش که نیست اون ذریعه که میرن دست بهش میکشن اعتقاد به خود این فلز ندارن که آهنگر درست کرده میگن این متبرکه شده چرا چون این زمین درش روحی هست که این جا را متبرک میکنه بعضی جاها خاک جاروبرقی ها را جمع میکنن توی از ذرایح از توی زریح خاکا رو جمع میکنن از توی اون مسیری که توش زریح هست خاکا رو از از فرشا جمع میکنن بعد توی قبر و مردش رو میخوابونن چرا روح اون شخص متبرکه بوده ما اعتقاد به برکت زوات انبیا داریم صحابه تبرک میجستن به زوات انبیا که زنده بودن ولی بعد از حیاتشون دیگه چنین چیزی نبود کسی نبود که به زوات انبیا الا چیزی که روش سند داشتن دلیل داشتن مثل موی رسول الله یا عرق رسول الله صلی الله علیه و ولی دیگه نیست بله ولی که این دیگه متعدی نمیشه خونه خدا مبارکه مسجد حرام مبارکه مسجد النبی مبارکه ولی مبارک تو عبادت نماز خوندی صد هزار بار نماز خوندی ده هزار بار حالا چون مبارکه و عبادت صد هزار بار میشه بریم خاک مکه رو برداریم بخوریم بپاشیم متبرک بشیم به خاک مدینه خیر کجا انبیا و صالحین و علما چنین کاری انجام دادن زمین چیزی را تقدیس نمیکنه زمین مقدس نمیشه این اعتقاد خرافی هست بخاطر همین الفاظی هم که درش به کار میبرن الفاظی هست شرعی الفاظی هست شرعی کلمه اعتقاد یک لفظی هست که در مقابل ایمان به کار برده میشه اعتقاد به خدا داریم ایمان به خدا داریم الفاظ اصطلاحات شرعیه برای این اعتقادی که باید در خدا باشه شده در مخلوق من اعتقاد تو این ولی دارم من اعتقاد در این شیخ در این سید دارم در این پیر دارم هنوزم بر سر مردونه به پیر به پیغمبر هنوز بر سر زبان این شرکیات چرا چون توش اعتقاد داره با قول خودش این اعتقادش انحرافش در اعتقاد در جانب عبادت یا در جانب علم در مسئله علمی هست نسبت به اوصاف خدا یا در جانب عملی هست در, اعمال ما برمیگرده به اعمال ما در اون رفتاری که ما باید نسبت به اون به خدا داشته باشیم میگن کسی از اونها بمیره میگه قدس الله سره حتی که زنده باشه یعنی چی قدس الله سره سره چیه سر پنهانه دیگه نه سر ما روح ماست قدس الله سره یعنی روحش مقدسه یعنی چی یعنی اون روحی که درش هست اون روحش مقدسه اون روحش مقدسه تقدیس میشه متبرک میشه اون روحش حلول میکنه و دور برش رو تقدیس میکنه مقدس میکنه این یعنی قدس الله سره اعتقاد در روحانیات اولین بار در کدوم امت بود در امت نوح همون چیزی که در اون امت بود قوم نوح که خوندیم یهود و نصر و غیر همون چیز اون امت در این امت ولكن همونطور که نشانه های قیامتی که رسول الله صلی الله علیه و میگه درباره خمر سمونها به غیر اسمها حلالش میکنن به نام به اسم دیگر بیر هنیکن فلان با اسمای غربی صداش میزنن یسمونها به غیر اسما اینجا هم همونطور اسمش عوض شده اسمش عوض شده ولی که در حقیقت و ذاتش همونه همون کاری که قوم نوح انجام دادن و قوم ابراهیم علیه السلام همون کارم شما دارید انجام میدید همون کاری که همون اعتقادی که اونها در روحانیات و اسرار و سریات داشتن که ارواحشون مقدس منزه پاک همون چیزی که اونها در اون ارواح اعتقاد داشتن شما هم در اون ارواح اعتقاد این اصله اصل مشترک نام گولتون نزنه عبرت به معانی نه به الفاظ عبرت چیه به معانی نه به الفاظ شاید اینجا شما لفظ دیگری انتخاب بکنید استفاده بکنید ما کاری به لفظ نداریم حقیقت امر چیه معناش چیه این اعتقاد در اون مرده چیه چه فرقی میکنه شما که میگید اون ولی مقدسه اون ولی پاکه قوم ابراهیم من میگفتم ملائکه پاکن پاکتر از ملائکه نیست مگه نه همینطوره بله همینطوره خب چی فرقی کرد چه فرقی کرد قوم ابراهیم کار قوم ابراهیم و این قومی که اومدن اعتقاد در مردگان داره این چیزی که اینجا اینجا مؤلف بهش اشاره میکنه و عرفت ان توحید الذي جحدوه هو توحید العباده الذي يسميه المشركون في زمن الاعتقاد كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا و نام شب روز عبادت خدا میکرده ليلا و شب روز فکر نکنید که اون امتها ابو جهل ابو لهب اهل عبادت نبودن خیر اهل عبادت بودن تواف میکردن نماز میخوندن صدقه میدادن اینطوری هم نبود ولی که عبادتشون به دردشون نخورد شد هباءن منثورا همونطور که ابو طالب ایستادگیش در ایستادگیش با پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دردش نخورد به دردش خورد نه از جهنم نجاتش داد نه قال ثم منهم من يدعو الملائكه لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم کسانی هستن که ملائکه به خاطر پاک بودنشون منزه بودنشون صلاحشون اونها را صدا میزنن متقرب به اونها تا اینکه کرده اونها باشد او یدعو رجلا صالحا مثل اللات شخصی صالح مثل لات را واسطه قرار لات کی بود لات اساسش برمیگرده به فعل یک فردی در طائف میگن کنه یلوتو سویقه یلوتو گندم رو بر به حجاجی که میخواستن بیان گندم را آسیاب میکرد و گندم را مرتب میکرد با آب و روغن قاطی میکرد غذا میداد به حجاج منظور این لات از اون یلوتو اومده کنه یلوت سویق همونطور که در اثر از ابن عباس اومده در طائف این چنین کاری می کرد و ابن کثیر هم در تفسیرش میاره و كانت اللات صخره بيضاء و عليها بيت بالطائف له و سدنه که دیگه بعد اون جای از اون سنگی که در اونجا این شخص می ایستاد و به حجاج غذا و آب میداد میگه در کنار اون سنگ اون سنگی که سفید بود در کنارش خانه ای ساختن و نمیدونم ذریح گذاشتن و نمیدونم پارچه ها بستن و تعاویز بستن و متبرکش کردن و بعد زمامدار گذاشتن و کلید, کلید، کلیددارش میگن چی بهش میگن گذاشتن و سیدی اونجا گذاشتن و فکر نکنیم که اینها اعتقادشون این منظور هست همینطوری اومده نه اعتقاد تو ذات جسمی لات نداشتن این شخصی که ملقب بود به لات اعتقاد به چی صالح بودنش داشتن پاک بودنش داشتن اون کسانی که ملائکه را میپرستن به خاطر صلاحشون بوده نه به خاطر مجلد این که اینها از نور آفریده میشن چون اینها صالحن به خاطر همین اونها را واسطه قرار ما ناپاکیم اونا پاکن او نبیا مثل عیسی و عرفت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قاتلهم على هذا الشرك با این وجود میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با این امت مشرک جنگید با وجود که این توحید رو داشتن توحید ربوبیت با این وجود رسول الله با آنها جنگید و دعاهم الى اخلاص العبادت لله اونها را دعوت داد به سوی یک پرستی خلوص و خالصانه پرستیدن خداوند خالصانه پرستیدن اثر را میگیرن با کندوش توی یه پارچه شیرش رو میگیرن شیرش رو میگیرن اون شیره پاک میگن بهش خلوص خلاص مخلص شده یعنی پاک شده زلال شده برای خدا باید اون ایمانمون اون اعتقادمون اون عملمون خالص باشه خلوص باشه پاک باشه شوائبی اضافاتی توش نباشه پاک باشه برای خداوند این یعنی خلوص ریا توش نباشه شریکی توش نباشه بدعتی توش نباشه معصیتی توش نباشه این از خدا از ما میخواد اخلاص اخلاص العبادت لله كما قال تعالى فلا تدعو مع الله احدا كائنا من كان فلا تدعو تدعو یعنی چی دعا نفرست دعا نکن صدا نزن فلا تدعو مع الله همراه با خدا الان این محکم یا متشابه محکم محکم فلا تدعو مع الله احدا خدا را صدا زدی کسی را صدا بزن یا نزن نزن هر کسی باشه فلا تدعو مع الله احدا معناش واضحه فلا تدع مع الله أحدا إلا ملائكة إلا نبي إلا صالح إلا ولي قف أحدا كائنا يعني ما كان کسی وشيء فلا تدعو مع الله يعني وقتی خدا را صدا میزنی هیچ کس را تو اون صدا زدنت تو اون دعا و عبادتت شریک با خدا قرار نده این نص محکمه وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لو دعوت الحق دعوت به خدا دعای خدا فقط حقه دعوت خدا دعای خدا خدا را صدا زدن فقط حقه اونهایی که والذین یدعون من دونه کسانی که غیر خدا را صدا میزنن بدون لا یستجیبون لهم بشی هیچ وقت استجابت نمیکنن هیچ کسی یعنی غیر از خدا استجابت نمیکنه چی میخواد بگه مؤلف نا کنید این آیاتی که انتخاب میکنه در این مقدمه محکمات قبل از اینکه به شبهه برسه یعنی شبهه نرسیدیم الان اعتقاد مجمل را میگه هنوز به مفصل نرسیده اینجا اصل و پایه رو میخواد بگه به ما میگه میگه اگر تو رفتی پای زیارتی ولی دعا کردی استجابت شد بدون که استجابت کرد اون کسی که استجابت کرده فقط خداست نه اون ولی اون کسی اما یجیب المضطر اذا دعا و اذا که عبادی عنی این قریب اجیب دعوت الدعا اجیب خدا از اجابت میکنه خدا از استجابت میکنه حالا میاد چرا سجابت میکنه بعدا ان بهش خواهیم پرداخت پس خدا بنده که سجابت میکنه و اجابت میکنه نه اون مرده پس مادامی که خدا اجابت میکنه رو به غیر خدا نیاریم قال و تحققت ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قاتله ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع انواع العبادة كلها لله میگه اگر اینو فهمیدی کسانی که رسول الله آنها نبرد کرد و جنگید برای چی جنگید برای اینکه ذبح همش بخاطر خدا خداست باید باشه ذبح دعا نذ استغاثه همه انواع عبادت کلها کلها لله همه باید برای خدا باشه فرقی نداره بین دعا ذبح نظر و تواف هیچ فرقی بین اینها نیست همه اینها عبادت خداوند یکتاست و عرفت ان اقرارهم به توحید الربوبیه لم يدخلهم في الاسلام اقرارشون به توحید ربوبیت اونها رو وارد اسلام نساخت و ان قصدهم الملائکه او الانبیاء او الاولیاء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم اینو میدونی که اون چیزی که خون اونها مال اونها اعراض اونها حلال کرد چی بود عدم اقرار به توحید الوهیت ربوبیت قبول داشته خونشون حلال شد چون مشرک بودن در توحید الوهیت جو چی بود تقرب جستن به ملائکه به اولیا به صالحین تقرب داشتن اونها ما نعبدهم الا ليقربونا الى تقرب می جستن هؤلاء شفعاؤنا شفيع شفاعتگر ما هستن شفیعمون هستن اینها به خاطر این إيه مشرک شدن خونشون حلال شد نه اینکه اینها خدا را قبول نداشتن خدا را قبول داشتن ولی که در عبادت خدا مشرک بودن در ذبح در تواب در قربانی در تبرک تبرک به قبل عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون الان اگر اینو فهمیدی تو دعوت انبیا رو فهمیدی این یعنی چه ایمان مجمل رو فهمیدی ایمان مجمل رو تو الان فهمیدی اعتقاد انبیا دعوت انبیا رو تو فهمیدی اگر این مسئله را در کردی قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد إن توحيد كلام بينشور شور و خداشناسی خداشناسی رو گفتیم مشرکین داشتن ولی یک تفرسی نداشتن گفتیم اون چیزی که مشرکین با اون مشرک شدن اعتقادشون در ارواح بود اعتقادشون در ملائکه و اولیا بود با اون چیزی که ما را نجات داد مؤمنین را نجات داد عدم اعتقاد در اونها بود عدم اعتقاد در اولیا در صالحین بعد یک مسئله که اینجا اشاره میکنه میگه فان الاله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الْأُمُورِ سواء كان ملكا او نبيا میگه اونها اون چیزی که برای خدا اعتقاد داشتن در ولیشون ملائکشون در صالحشون در پیامبری که بهش استغاثه میجوستن و دعا میکردن و ذکر میکردن نه به خاطر این بود که اونها خالقن رازقن مدبرن نه نه اونا شرک در ربوبیت نداشتن اونا نبی گفتن که ولی رزق روزی رسانه میخواد چی برسونه میخواد چی بهمون بگه میخواد بگه که مشرکین این زمان از حلولی ها از اتحادی ها اونهایی که میگن فلان ولی تصرف در کون داره از غیب میدونه عالم غیبه روزی میرسونه شرکشون از شرک ابو لهب و ابو جهل بدتره اونایی که میگن فلان ولی فلان صحابی فلان پیامبر از غیب میدونه شرکشون شرکشون از شرک ابو جهل بدتره شرک اونها فقط در عبادت بود نه شرک در ربوبیت خداوند اونها این چنین اعتقادی نداشتن ولی با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها جنگید فانهم یعلمون ان ذلك لله وحده میدونستن رازق تنها خداست خالق یکتا خداست اونا میدونستن به نص آیات قل من کل من ما في السماوات والارض يقولون لله كما قدمت لك وانما يعنون بالاله ما يعني یعنی المشركون اونهایی که می اومدن متوسل می شدن به اون مرده به اون ولی و اون را به عنوان یک اله و معبود صدا می زدن اون اله منظور از اون اله رب نبود قاطی نکنید با هم دیگر بعضی میگن این تقسیمات ابن تیمیه است محمد ابن عبدالوهابه نه این تقسیمات نه محمد وهابه نه تقسیمات ابن تیمیه این تقسیم خداست خدا گفت در قرآن الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین الحمد با که برش اومد حمد الحمد یعنی تمامی ستایش ها خوبی ها نعمت ها فضیلت ها برکت ها هرچی از خیر و خوبی میبونی مال خداست از آن خداست هیچ کس در هیچ فضیلتی شریک با خدا نیست هرچی خیر و خوبی میبینید مال خداست رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در تهجدش میایستاد میگفت والخیر کلو بیدیک و شر لیس الیک خوبی همه از طرف تو هست سروردگارا این یعنی الحمد هم یعنی تمامی خوبی ها را از خدا دونستن نعمت چشم و گوش نعمت اسلام و دین نعمت توحید نعمت هر نعمتی از اون آب از اون چیزی که می از این معده و از این قلب از این خونی که تو رایمون هست هر چی نعمت داریم مال خداست فقط خدا فقط خدا الحمدلله یعنی فقط خدا این یعنی حمد اینو مشرک میدونست اینو مشرک میدونست اینو ملحد و زندیق میدونست ولی مردم امروز نمیدونن راحت میتونی گولشون بدی گمراهشون بکنی این لغت عربی مبینه به لسان عربی مبین ولی الحمدلله این حمده حمد خدا یعنی اینکه تمامی خوبی ها مال خداونده بخاطر همین در سجدهش رسول الله صلی الله علیه و میگه لا اثنی ثناءا علیک انت ما اثنیت علی نمیتونم سنات حمدت را به جا بیارم پروردگارا یعنی یاد خوبی یاد بکنم ستایشت بکنم خدا همه چیز ستایشه هرچی شر مال ما است به ما کسبت اگر زلزله اومد اگر سیل اومد به خاطر کوتاهی ماست به خاطر امتحان ماست به خاطر که ما بیدار بشیم خدا هیچ وقت قصد بد به بنده نداره خدا ارحم مینه. کتبه علی نفسه الرحمة بر نفس خودش رحمت نبش خدا رحیمه هیچ وقت فعل شر از خدا نمیاد و شر لیس الیک دعای رسول الله چنین میگفت در تهجدش و جهت وجه الذي فطر السماوات والارض بعد میگه شر لیس الیک شر سوی تو نیست پروردگارا الحمد لله رب العالمین الله رب العالمین آیا به نظر شما خدا در قرآنش در سخنش تکرار رو میاره آیا رب همون الهه نه رب چیزی دیگه است اله چیزی دیگه است گفت الحمدلله تمامی حمدا و ستایش مال خدا الله الله که چی رب العالمین است عبادت ها باید خدا به سوی خدا باشه باید خدا ستایش بشه و اون اون خدا که چی اون الله که چی اون الله که رب العالمین است رب العالمین ربوبیت این این وقت این نعت برای الله این نعت برای الله دلیل بر اینه که رب العالمین بودنش معنای دیگری غیر از اللهش داره الله یعنی معلوه و محبوب یعنی معبود مشرکین الله اگر اجعل الالهه اله واحده اگر تعلیم میکردن تعظیم میکردن بودی او را به عنوان معبود میشمردن نه به عنوان رب نه به عنوان رب العالمین اون به عنوان رب العالمین قبول نداشتن قاطی نکنید این ربوبیت اون الوهیت الله الوهیت رب العالمین ربوبیت شما تفسیر تبری را بخونید در تفسیر کلمه توحید بیش از صد جا میگه توحید دو نوع توحید الوهیت توحید الالوهه و جایی میگه توحید الربوبیه این اصطلاح تو تفسیر تبری خیلی زیاده مشرکی میگه در اون زمان به معبوداتشون میگفتن اله به معبوداتشون میگفتن اله نمیگفتن خالق نگفتن رازق میگفتن اله یعنی معبود مشرکین این زمان به معبوداتشون میگن سید میگن ولی میگن فلانی سیده فلانی ولیه همونه میگه اسم عوض شده معنا سمونه به غیری اسم حقیقت همونه لفظ عوض شده اونا میگفتن اله الان اینو میگه سید اونا میگفتن معبود اینا میگن ولی فاتاهم النبي صلی الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله فالمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها في رمباسة الله وقتی که اله الا داد لا اله الا معنى داش لفظ مجرد نبود نبوت نه بقيم لا اله موجود الا الله لا معبود بحق الا الله ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه والباطل فالكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يقول وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بسوية توحيد شهادة أن لا إله إلا الله معاظم فرسات بسوية همين وقت علي بن أبي طالب طرف يهود فرسات بدعوة توحيد بسوية شهادتين يهود مدرسان يهود مدرسان معناه أن أعبد الله يعني شيء اهل اليمن بحثك مع معاذ الى ان يوحد الله ان يعبد الله ميدون میدونستن ابو جهل بحثك في پیامبر وما تقف بقول لا اله الا الله معنیش میدونست ابو طالب كان رسول الله بر سرش ایستاده بود بقول لا اله الا الله بقول لا اله أي عمو بقول لا اله الا الله میدونست ابو لهب معنا ابو طالب ميدون که معنای لا اله الا الله شيء میدونست يعني آه، لا اله الا الله قفتان يعني خدارة فقط به تنهایی پرستیدن میدونست معناشیه. میدونست یعنی براعت جستن از شرک این میدونست یعنی براعت جستن از بت از ولی از سید از معبود و معلوه غیر از خدا <clears throat> فانه لما قال قولوا لا اله قالوا اجعل الالهه اله اونها در جواب پیامبر چی گفتن این میخواد خدایان یعنی معبودات را یک معبود قرار بده خدایان ما رو میخواد یک خدا قرار بده اجعل الالهه اله واحده اونا فهمیدن مقصد و مغز دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار جو يتعجب عجب أصحاب ما مؤمنين مسلمون ابو جهل نسبة بما عالم ترى نسبة كلمة لا اله الا الله میپرسی لا اله معنا چیه میگه لا اله موجود الا الله میگه لا اله خالق الا الله میگه لا اله حاکم الا الله حاکم الا الله نمیدونه ابو جهل میدونست میگه معنای کلمه لا اله الا الله ولی این بدبخت این مسکین و فقیر نمیدونه این معنای این کلمه این مسلمان نمیدونه ما هم یادش ندادیم بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني فکر میکنه که فقط تلفظ بکنه لا اله الا الله کافیه لازم نیست که بره دنبال معانیش کلمه توحید غیر از معناش هفت شرط داره برای که خدا از ما بپذیره العلم والقبول والانقياد والصدق والإخلاص هفت شرط داره فاعلم أنه لا إله فعلا هذا العلم بعد يقين هذا العلم يقين بشي داری؟ که علم نباشه یقین داشته باشه میشه فرعون و جحدوا بها سیقنه تنفسو یقین داشت فرعون به دردش نخور یقین به تنهایی علم مشرکین داشتن به درد نخورد علم به تنهایی به درد نمیخوره یقین به تنهایی به درد نمیخوره اخلاص به تنهایی به درد نمیخوره صدق به تنهایی به درد نمیخوره در مقابلش قبوله شرع خدا رو بپذیر بگی بر سر چش. در مقابلش انقیاد پایبندیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت انقیاد پایبندی شروط کلمه چیه شروط کلمه توحید اینو باید مردم بدونن که توحید لا اله الا الله مجرد لفظ نیست بلکه باید معناش بدونیم شروطش هم باید بدونیم قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله دیگه شخص هوشیار خودمون فکر میکنه لا اله الا الله یعنی لا خالق لا رازق ولا مدبر الا الله فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعاني لا اله الا الله میگه چه خیری هست تو شخصی که ابو جهل بهتر ازش کلمه توحید رو تفسیر میکنه ادعای اسلام رو داره ولی معنای کلمه لا اله رو نمیدونه ابو جهل بهتر ازش دولاتر ازش بهتر ازش میدونه چه خیری توش هست کسی که معنای لا اله رو نمیدونه میره پای قبض میکنه میره پای قبض نذ میکنه چه خیری توش هست چه فرقی کرد با ابو جهل اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين اگر قلبا فهمیدی دار کردی شرک را فهمیدی توحید را فهمیدی فهمیدی که خدا گفت لا ي... ان الله لا يغفر ان يشرك به میدونی که شرك اکبر را خدا هیچ وقت نمیامرزه اگر اینو فهمیدی و فهمیدی که دین انبیا چی بوده دعوت پیامبران چی بوده از اولشون تا آخرشون دعوتشون به سوی توحید بوده و غیر از هیچ کس نمیپذیره خدا و دونسی چقدر مردم امروز جاهلن به این کلمه این دو این مسئله دو فایده برات داره گمراهی مردم نسبت به کلمه توحید دو تا فایده داره برات اولی الفرح بفضل الله و رحمته كما قال تعالی قل بفضل الله و وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية اولی خوشحال باش خوشحال باش به اینکه رهرو راه انبیا هستی و به هداه مقتده خوشحال باش که بعد از نعمت سلامتی بزرگترین نعمت اسلام و اون اسلام صحیح را خدا بهت اسلام انبیا را خدا بهت داد خوشحال باش این محل خوشه قل قل بفضل الله و برحمته فبذلك این رحمتی که بر سر قلب مؤمن جاری بشه این توفیق خدا بهش بده به حقیقت و مغز دعوت انبیا را بفهمه حقیقت این دعوت رو بفهمه این با این جای خوشحالی رو داره جای شکر داره منظور مجرد خوشحالی نیست نگه خوشحال باشنی فخ فروشی کن نه یعنی شکر خدا به جا بیار نمازت ول نشه روزت ول نشه صدقت ول نشه زکاتت ول نشه دعوتت ول نشه به توحید تو که ادعا داری تو که فهمیدی دعوتت مثل ابراهیم مثل نوح ول نشه مثل اونها جهاد کن در راه خدا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله جهاد با مال با نفس با زبان مجرد این نیست که من بگی ایمان آوردم به الله ایمان آوردم به رسولش نه دعوت به سوی شهادتین همونطور که معاذ دعوت داد همونطور که علی بن ابی طالب دعوت داد و صحابه شرق و غرب دعوت رسوندن چون معنا را فهمیدن شما یکم یکم با دید باز نگاه دعوت صحابه بکنید چند سال از وفات رسول الله گذشت فرق بین اونهایی که توحید را فهمیدن و فرق مایی که جاهلیم به توحید در زمان بکر صدیق رضی الله عنه چقدر فتوحات اسلامی شد در زمان عمر ابن خطاب نه این ایران فتح شد در زمان عثمان بن عفان نه مشرق و مغرب از اون طرف تا اسپانیا میگه نه فتح شد از این طرف میگه نه تا اندونیزی و ژاپن فتح شد این فتوحات از کجا آمد این فتوحات ربانی است دیگه نه مجاهدت کردن نگه در دعوت دادن اگر دعوت ساده اگر حرکتی نمیکنه چون ترس در قلب ما هست چون میترسیم چون جونمون عزیز شده برامون یوشک ان تدع علیکم الامم امتان متداعیان میخوان شما را حلاک بکنن از حسادتشون بر ما کما تدع الاکلت الى قصعتها همونطور که مردم دور سینه گرداگر میشینن قالوا من قلة نحن يومئذ یا رسول الله گفت نه بل انتم يومئذ كثير زیادید ولی که مثل گرد و خار و خاشاکی که روی سیلاب وقتی که سیل میاد میشینه هیچ ریشه ندارید فقط ادعاست گفتن چرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا فرمود به خاطر کراهیت مرگ ترس از مرگ بر ما ترس از مرگ غلبه کرده از مرگ میترسی کجا میخوام از دست مرگ فرار بکنیم جانمون مالمون زنمون همسرمون برام عزیز برامون عزیز شده ولی صحابه اینطوری نبودن جهاد میرفتن نه به خاطر کلیس بمب کمرش میبنده میخواد برن به ملاقات حورعین حورعین از این جهاد نیست که به کمرت ببندی جهاد وقتی که تو بری مردم را از دوزخ و جهنم نجات بدی اونها را وارد توحید بکنی این جهاده نه اینکه چهار تا مسلمان رو بری بکشی چهار تا پیرزن و پیرمرد و بچه رو بکشی در جنگ ها و ها رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه نمیداد زن کشته بشه اجازه نمیداد پیرزن و پیرمرد کشته بشن بچه کشته بشه این نادان و جاهل میخواد به ملاقات حور عین میره با معصیت خدا با کشتن پیرمرد و پیرزن و بچه با چهار تا آدم جاهل کشتن میخواد بره ملاقات حور عین کلیپای کلیپ های این جهادی ها رو نگاه بکنید به اسم خودشون گذاشتن جهادی جهاد بر سر و چشم ما هم جهادی ما هم جهاد کی از مؤمنی که جهاد را قبول نداره نماز را قبول داریم حج را قبول داریم روزه را قبول داریم جهاد را قبول داریم از شریعت خداست ولی این راهی که شما میرید جا نیست ها به غیر اسمها این نامش جهاد نیست این عملیات انتحاریه این هلاکته ولا تلقوا بأيديكم که این هلاکته خدا اگر در جنگ بعد اجازه داد که با مشرکین بجنگن گفت که امروز یک شما در مقابل ده مشرکی یک ده غلبه میکنه چون ایمان تو قویه ولی وقتی که ضعیف شدن یوم حنین کم اعجبتكم کم وقتی که جنگ احد شد و خندق شد وقتی که تازه مسلمان ها زیاد شدن فلم تخن عنکم کذرتکم اونجا دیگه خدا گفت یک به دو عدد رو مطرح کرد و عدو لهم عدد رو مطرح کرد تو ضعف ایمان یک به دو اون موقعی که ایمان در اوجش بود گفت یک به ده هزار نفر میرن میخوام بریم با آمریکا بجنگیم کجا میخوای با آمریکا بجنگی جنگ اعداد میخواد عده میخواد نداری ایمانت کجاست بعد میاد شعار میده میخوام برم به ملاقات حوره خوشحاله خنده میزنه من بسته به کمرش میخوام برم ملاقات حورعین تو خدا را میفرستی به خاطر حورعین فقط تمام همین داری فقط همین رو از نعمت خدا فهمیدی فقط حورعین چقدر از دین خدا فهمیدی چقدر از دعوت رسول الله صلی الله علیه و فهمیدی چقدر دعوت دادی به سوی دعوت پیامبر صلی الله علیه و چقدر سیر سفر کردی جلو مردم ایستادگی کردی اذیت و آزار مردم را تحمل کردی هم قد التفاهم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى ال محمد